Oče náš i žije se na nebesi, da světice i mě Tvoje, da přijde cárstvo Tvoje, da bude našom živote okamihy, kedy vieme, že sme urobili niečo, čo sme nemali, alebo naopak neurobili niečo, čo sme urobiť mali. Vtedy sa v nás pohne niečo mysteriózne a ťaží nás to. Ozve sa v nás svedomie. U niekoho výraznejšie, u niekoho sa to len tak myhne, u niekoho sa svedomie ani nevyvinie, alebo ho niekto pre zmenu potlačí ale k rozvinutému človeku patrí, že hlas svedomia zretelne postrehne. Naša kultúra totiž vie, že bez svedomia ako spoločnosť upadáme. Bez tejto schopnosti brať ohľad na druhých, my sme sa beznádejne utopili v bezbrehom egoizme a ako spoločnosť nakoniec rozpadli. Možno v náznakoch môžeme nájsť vzdialenú podobnosť v správaní aj u zvierat – ale keď sme pozorní, zvieratá svedomie predsa len nemajú. Svedomie je výsada človeka, lebo je potrebné k nemu poznať. Poznať a vedieť premyslieť, čo je dobré a čo zlé. Nie premyslieť spôsob, ako si nakoniec zdôvodniť a racionalizovať, po čom egoisticky túžime, ako to až príliš často vidíme dnes ale pozrieť sa z nadhľadu a férovo pribrať k našim túžbám a záujmom aj túžby a záujmy iných. Keď sa pozrieme do dejín, akcent ohľadu na ostatných, vzťahový sociálny rozmer vždy akcentovali náboženstva. Rozvinuté svedomie a morálku obete pre iných priamo v príklade zakladateľa špeciálne kresťanstvo. Môžeme ich nájsť aj vo vzorovej modlitbe, ktorú nám podľa tradície zakladateľ priamo zanechal? Sú konkrétne pasáže, ktoré v tomto smere rozvíja kresťanský očenáš? Aj o tom budeme hovoriť v dnešnej relácii v poradí už 5. o očenáši z cyklu o sviatkoch moderne. Tradične v rozhovore everitného evangelického farára Michala Zajdena. Vítam ťa, Michal. A dobrý večer. A bývalého akademického psychológa so všetkými plusmi a mínusmi, ktoré to obnáša Petra Marmana. Seba pozdravovať e, samozrejme nebudem, ale za to pozdravím poslucháčov, vítajte u nás. A tiež pozdravím e, Borisa Koronio, ktorý nám robí technickú podporu z bansko štúdia, čo je teda naša tradičná plná zastava. Ešte dodám, že prípadné otázky, ak vás, milí poslucháči, napadnú, nám môžete poslať na adresu .sk a tým prejdem rovno k re- rekapitulácii z minula, ktorá je veľmi jednoduchá. Celé dve hodiny sme sa takto pred necelým mesiacom venovali veršu, e, respektíve prozbe Chlieb náš každodenný daj nám dnes. O jednom verši dve hodiny. Takže uvidíme, ako to skončí dnes. Dnes máme teda na pláne v poradí ďalší. Odpust nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vynikom. Možno sa dostaneme predsa len aj k ďalšiemu. Ja prejdem rovno k otázke na teba, Michal. Keď som to hovoril teda o svedomí, a o tom sociálnom rozmere, poznaní dobrého a zlého, to sú samozrejme tradičné témy, ktoré máme, máme v Biblii. Uh, vidíš súvislosť, a e, asi teda vidíš, ale konkrétne práve s tým veršom odpust nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom? Tá odpoveď vyzerá, alebo zdá sa, že je veľmi jednoduchá a možno, že není až taká komplikovaná, ale skúsim to skomplikovať, aby sme potom <laughs> možno k niečomu došli, e, že poviem niečo zdanlivo úplne iné, ale e, verím, že to súvisí veľmi úzko s, touto, e, s týmto veršom alebo s touto prozbou, ako teda hovoríme, hovoríme v teológii. Chystal som si tieto dni jeden príhovor ktorý, e, o ktorý ma požiadali teda moji kolegovia a ktorý je teda k téme manželstva a rodiny. Proste ten skomercionalizovaný e, valentínsky sviatok, ktorý sa tak nejako predral aj do nášho podvedomia už, aj u nás, v našich zemepisných šírkach, tak nejako e, ponúka túto tému. A <clears throat> keď Pavel hovorí o manželstve, tak uh, hovorí to takto. Ako je ideálny, ideálny vzťah medzi mužom a ženou v manželstve? Hovorí, žena sa má podriadiť svojmu mužovi a muž má milovať svoju ženu. A je zaujímavé, ako, e, ako sa teológia dostala do pasce. Mnohí farári a Mnohí vykladači ako sa pri tomto verši dostali do pasce, pretože v dnešnej dobe akoby emancipácie a rovnoprávnosti a boja za teda e, to, aby ženy mali rovnaké postavenie, tak e, mnohí majú zrazu s týmto veršom, že žena sa má podriadiť mužovi, problém. Ale mal som to šťastie, že som si čítal teda akoby tie texty, ktoré sú... E, Pavel hovorí teda o, o tejto problematike, alebo e, vlastne veľmi podobne aj v liste Efeským to píše o tomto vzťahu muža a ženy, aj v liste Kolosenským. Ha. Ale texty predtým, ktoré sú, tie pasáže, ktoré, sú pred, ktoré predchádzajú to, ako Pavel rieši túto otázku domácnosti a manželstva, tak hovoria o o intenzívnom, hlbokom e, vzťahu a podrobení sa Kristovi. Hovoria o tom, že musíme byť, musíme byť novým človekom, musíme starého človeka zobliecť, obliecť nového človeka a že toto je vlastne tou podmienkou, aby sme dosiahli spásu. Byť novým človekom. E, podriadiť sa, podriadiť sa svojmu spasiteľovi. A keď si človek toto uvedomí, že máme sa podriadiť svojmu spasiteľovi, že máme jeho akceptovať a jeho prijať ako, ako tú najvyššiu autoritu, tak zrazu, zrazu ten text dostane úplne iný význam, úplne iný rozmer, vieš? A to ma ty učíš už vlastne pri týchto našich stretnutiach, tým, ako ty interpretuješ vlastne odčenáš a za to, že som ti teda vďačný, eh, že som vlastne pochopil, že ak je niekde naplno Božia láska, tak my neriešime e, vzťah to, že žena sa má podriadiť mužovi, že muž má milovať svoju ženu, že to máme teda preniesť do, tohto, do, to, do tejto roviny tohto sveta, ale že to je vlastne text, ktorý hovorí o tom, že všetci sa máme podriadiť e, Bohu a máme sa vzájomne milovať. A ako to súvisí? E, s touto prozbou. Keď, boh, keď e, prosíme, aby nám Boh odpustil naše viny, tak e, som hlboko presvedčený, že prosíme o to, aby, aby Boh nám preukázal svoju lásku. A keď nám Boh preukazuje svoju lásku a keď nám ju preukáže, je to tak intenzívny a hlboký zážitok, že potom všetky tie skrivodlivosti, všetky tie E, proste zlé veci, ktoré som zažil e, od druhých ľudí, počnúť v manželstve, končia s nejakými e, spolupracovníkmi, tak sa vlastne v tejto Božej láske rozplývajú. Pretože tam, kde Boh odpúšťa, tak tam človek potom nemá problém pristúpiť na túto Božiu robinu a takisto odpúšťať. Eh, asi po Borisovi povieme tak do, do, do vánsko štúdia, že trošku treba stíšiť asi tú hudbu v pozadí. Je to také trochu rušivé. Dobre, uh, uh, takže uh, vrátime sa, vrátime sa. Uh, tento verš, uh, čo sa týka uh, odpustenia, on je taký z môjho pohľadu, keď ja mám k tomu zase niečo dodať, je taký zaujímavý, že nás to svedomie tak ako by učí, že, že teda keď urobíme nejakú chybu, tak by sme ju mali napraviť. A mimochodom to vyplýva aj, aj, z doby, v ktorej žijeme, že tak, tak sme takí aktívni sami zo seba, že Máme aj také hesla, že, že pomôž si, aj Boh ti pomôže. Že, že by to chceme mať vo vlastných rukách, takže aj akoby chyby, ktoré robíme, eh, keď sa ich dopustíme, tak eh, ak rátame, tak nejako implicitne, že by sme, že by sme ich mali, mali napraviť. Čo samo o sebe samozrejme nie je zlé, eh, chyby si treba napraviť, ale tu práve v tomto verši alebo prozbe ako to ty nazývaš, máme e, formuláciu, že odpusť nám naše viny, čiže my sa obraciame e, priamo na, na Boha Otca, aby nám teda odpustil tie viny, to čo, to, čo sme urobili zlé, kde došlo k nejakému porušeniu e, nejakého, povedzme, rádu, nejakých pravidel, že došlo k tomu, že a sme urobili niečo zlé smerom k iným, tak e, my sa obraciame teda na Otca a prosíme ho, aby nám to odpustil. taký, taký zaujímavý akt odpúšťania hriechu. A čo je tiež aj zaujímavé v tom, že starý zákon e, v tomto smere, keď, keď si ho tak človek číta, tak je taký oveľa tvrdší v, tom, v tomto smere. Má, má, riadi sa skôr princípom oko za oko, zub za zub. Keď si urobil niečo zlé, musíš trpieť. Jednoducho je tam nejaká taká tá rovnica, že si urobil niečo zlé, tak tebe sa niečo zlé stane, tým Princíp sa to vyrovná. Presne tak, čo ešte to zožneš a tak ďalej. Mm-hmm. Nová zmluva ide akoby v prvom približení eh, akoby k porušeniu tohto princípu. Modlíme sa, odpust nám naše viny. Takže akoby to potom vyzerá, ako keby to bolo tak trochu zadarmo, hoci samozrejme zadarmo to nie je, lebo to, tá, tá rovnica, to, to vyrovnanie je v tom, že e, že jednoducho tam je ten, tá druhá časť tej, tej, tej prozby, verša, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Čiže uh, nie je to tak, že by to bolo zadarmo, že, že by to bolo len tak, samozrejme uh, Božia vôľa je v tomto smere a prozreteľnosť je v tomto smere uh, samozrejme nekonečná, ale, ale ako si nás tento, tento verš nabáda, že keď teda prosíme, že máme teda prosiť o odpustenie a zároveň ale aj my máme odpúšťať iným, že to je tá nevyhnutná podmienka tiež na to, aby sa takéto veci mohli diať. Že, že keď asi my teda neodpúšťame iným, asi nemôžeme očakávať, že teda e, z duchovných sfér bude aj nám odpustené tak, tak, taká, taká zaujímavá súvislosť, keď som nad tým rozmýšľal. E, je, je to iná nálada ako, ako starozákonná v, v očenáši. Iná nálada, ale rovnaký princíp možno, nie? No, no ako, evidentne je tam tá rovnica spravodlivosti. Mm-hmm. Hej. Nie je to len také, že predstav si, že ako by to bolo, že odpúsť naše viny a koniec. Ne, nebol by tam ten dovetok. Tak by, tak by si to mal úplne niečo iné, ale tu je to vlastne v tom, že ako aj my odpúšťame svojim vynikom. Teraz mi prišlo na um, vieš, že to je zaujímavé na tomto verši aj to, že to hovorí človek v modlitbe Bohu, Otcovi a hovorí to človek, ktorý si je vedomý toho, že sa previnil, a že potrebuje teda to odpustenie. A zároveň má tú odvahu, takto sa mi to momentálne javí, povedať tak, ako aj my odpúšťame svojim vidíkom. E, myslím si, že normálne v bežnom živote e, predsa len tá miera egoizmu je veľmi veľká a že to je E, tak, že človek e, samozrejme chce mať nejakú svoju dušu čistú, v poriadku, ale to uvedomenie si, že e, a ja sa previnujem voči niekomu inému, tak to sa z dnešného sveta dosť vytráca teda. Mm-hmm. No, ono to je také zaujímavé, že ja, ja som to už v tom úvode predznamenal, totiž to ty máš to, to slovičko vína. Nakoniec, e, keď chceš ako pristúpiť k očenášu, e, máš tam význam tých slovných spojení a musíš akoby pristúpiť k tomu, že aký je význam jednotlivých tých pojmov, ktoré tam sú. Mm-hmm. Tak tým centrálnym v tomto prípade je slovo vina. čo to konkrétne je. E, ono, ako som hovoril, že som to predznamenal v tom úvode, tak to uh, <clears throat> tá vina je niečo, že si urobil povedzme chybu. No tak povedal by si, že si urobil chybu, došlo k nejakému poškodeniu niekoho iného, čiže tam je ten sociálny rozmer. Či už teda k ľuďom, k, k prírode, k zvieratám, k prírode ako také, ale samozrejme aj do nebeských svetov a sfér takže tam je ten akt pochybenia, previnenia sa. A tým sa nevyhnutne dostávaš teda k otázke, že no ale ako takáto, takáto vína vzniká a, a ke, kedy je to vina a kedy to nie je vina. No môžeš mať, môžeš mať dokonca aj prípady, kedy No, urobíš presne to isté, ale v jednom prípade to vina je a v druhom prípade nie podľa tých okolností, aké sú. Veď e, svet je akože komplikovaný, ale uh, <clears throat> máme jednoducho, uh, keď, keď, keď chcem posúdiť, že či som konal zle alebo dobre, som urobil vinu, mám teda vinu, urobil som chybu, tak nevyhnutne je tam ten rozmer, že ty musíš posúdiť myšlienkovo, ale aj citovo nie len tak abstraktne, ale aj samozrejme morálne, v tom, v tom, je, v tom, v tom sú emócie, aj vôľa nakoniec, tak musíš posúdiť, že či to teda, či došlo k tej chybe, alebo nedošlo k tej chybe. A to potrebuješ vedieť myslieť. Preto to tie zvieratá nemôžu mať v princípe, oni konajú inštinktívne a keď niekto koná inštinktívne, tak nemá vlastne na výber moc. A <clears throat> tuto je to vlastne potom o tom, že no, no tak keď chceš teda ale posúdiť a premysleť tú situáciu, ten kontext, že či došlo k pochybeniu, nedošlo k pochybeniu, k vine, nie je vina, tak e, potom sa vždy musíš stiahnuť k nejakému rádu veci, že ako to byť malo, ako to nakoniec bolo inak, v čom sa teda ten rád narušil. Nejaký rád, to usporiadanie toho sveta, kde si jeden z aktérov, a či už sú to teda, či už je to tá príroda, alebo je to to ľudské spoločenstvo, alebo teda nejaké duchovné bytosti, tak si nejako vstúpil disharmonicky do toho rádu a nieko, niekto na to nakoniec doplatil a došlo k poškodeniu niekoho. Takže vlastne došlo k previneniu. A, a tu, tu si treba uvedomiť, že očenáš vlastne predpokladá, že takto ho, ho, my implicitne musíme vlastne hodnotiť, čo je dobré a čo zlé. A, a nestačí len tak, že by som chodil s takým, s takým a, prostým vlastne duchom po svete, niečo robil a ne, nerobil si žiadne starosti, že teda tam som niekoho zavil, ale to vlastne nič neznamená. Hej. Tak je to takto vzadu za tým jedným slovom, že odpust nám naše viny. A je to tam celé, zas, tak ako konec koncov pri všetkých tých prosbách, veršov, ako si hovoríme, tak tam sú celé svety vnútri, vzadu. Mm-hmm. Čakal som, čakal som na jedno slovo, že ho povieš, ktoré si povedal v úvode. A teda sa spýtam, prečo si ho nepovedal. To slovo je svedomie. No, však teda teraz svedomie je celý... No, otázka je, čo toto svedomie vlastne je. E, Dobre, samozrejme rozumiem. <laughs> E, keď hovoríme, že človek vníma ten poriadok sveta, ktorý je, je tu nejaký, je tu nejako usporiadaný ten svet a, a vnímame, že, že, ak, že ako veci by mali fungovať, ako veci fungujú, že keď do toho teda vstúpime tak, že narušíme ten poriadok, tak samozrejme e, cítime, že sme sa previnili. Že nám to hovorí teda naše svedomie. E, znie to dobre, znie to tak ako logicky, ale, ale ja sa stretávam vo svojej praxi, stretával som sa, stretávam sa s tým, že v konečnom dôsledku E, v tých takých extrémnych, e, extrémnych situáciách alebo e, v extrémnych polohách, dokonca aj to, že človek zabije druhého človeka, tak mu to hovorí jeho svedomie, že urobil dobre. Teraz nechcem fabulovať, lebo samozrejme môžu byť extrémne situácie, kedy je to nevyhnutné, aj keď teda neviem, či by som našiel rýchlo nejaký príklad, možno, že ani nie, ale vieš, že človek si e, svoje svedomie nejako môže upraviť, nie? Nemôže? No ja, ja som to aj hovoril v úvode. E, nie, nemáme automaticky všetci vyvinuté svedomie rovnako. Áno. Niekto môže mať úplne nevyvinuté. Dokonca môžu byť aj také poškodenia mozgu v konkrétnych oblastiach, že sa ti to potom javí, ako keby ten človek svedomie nemal, že je úplne bezcitný, nelútostný mm -hmm. smerom k ostatným. A Druhá vec je, že máš možnosť ho aj tak potlačiť. Si mohol mať rozvinuté svedomie a tým, že to je citovej povahy, tak tým máme možnosť potlačiť, vytesniť. Rôzne takéto mechanizmy sú v psychike, v duši. Tak e, výsledkom môže byť naozaj, že, že takouto postupným varením žaby vlastne o to svedomie dôjdeš. A to dnes vidíš na, na 100 spôsobov, že uh, urobíš nejaké morálne kompromisy a zväčša sú v tom nejaké tie peniaze, veď žijeme v konzume a v kapitalizme. Mhm. Postupne robíš uh, viac a viac vecí, ktoré by si na začiatku vôbec nerobil. A nakoniec už to dôjde tak ďaleko, že, že prekročíš Rubikon a naozaj uh, ideš, ako sa hovorí, cez mŕtvoli, či už doslova do písmena, alebo, alebo, alebo, alebo psychicky uh, cez mŕtvoli. Takže uh, to, že svedomie máš, to, ono to je celá, celá veda o tom, že ako vôbec svedomie vzniká, morál, morálka, morálne vedomie, povedomie, rôzne názvy za tým. A jednak aký je teda aj, aj vývoj, ako to docieliť, vieš, lebo ja neviem, v psychológii má, že že tak keď chceme ako spoločnosť niekam dospieť, tak prvorada úloha psychológia, pedagogiky by bolo, aby teda sa vyvinulo svedomie u, u detí, aby sme tu mali potom morálnu spoločnosť, že? Však to, ako by nám sveta bolo, keby všetci mali uh, mo, morálku vyvinutú naozaj. Áno, to tlačítko. Tla. Pozor, už ďalej nie. Že to, tam je teda, <laughs> hranica. Alebo svetielko, pardon. No. Uh, samozrejme potom podružná otázka je, ako sa to vyvíjalo v histórii. Ono je to pomerne mladá vec. Sú známe tie príklady Sokratové no? tom, o tom jeho hlase vnútornom uh, daimonion, ktorý mu teda hovoril. A práve v tej antike to bolo tak, že no, tam máš taký ten predelovník, kedy boli bohovia, ktorí ti akoby tak zvonku hovorili, čo máš a čo nemáš. V istom momente to potom prešlo dovnútra človeka a začala sa epocha svedomia. No, mhm. ale, ale za tým je vlastne koncept morálky, toho poznania dobrého a zlého, to, to čím vlastne tá Biblia začína rovno na začiatku, uh, pokúšaním hada v raji, kde teda hovorí o poznávaní dobrého a zlého, tejto schopnosti. A samozrejme hneď e, prvá vôbec akoby prvý krok tejto schopnosti bol porušením toho rádu a skončil vyhnaním z raja. No. Musím ti dať e, Tylicha prečítať, vieš, on bol psycholog, teolog a psycholog, vieš. Mm. A hlbinný psycholog, braj bol, teda, že veľmi dobrý. <laughs> on hovorí e, o tom stave pred zlyhaním teda, e, hovorí ako o stave snivej neviny že také snívajúce, že a, a on to sa teda ako teolog neodváži povedať, ale, ale v podstate to veľmi zase ako psycholog naznačuje veľmi silne, že muselo k tomu dôjsť, vieš. Že to pomyselné ovocie, že tá Eva otrhla a jedla a dala aj Adamovi, že to pokušenie teda uh, muselo prísť, aby človek poznal dobré a zlé. Ale neviem, či neodbiehame týmto ďaleko od témy. Eh, možno áno, možno nie. Eh, stále je tam úžasná vec, že máme to v sebe. Máme to v sebe, môžeme to nazvať akokoľvek, čo nás nutí k tomu, aby sme sa obracali eh, k nášmu nebeskému Otcovi a prosili, aby nám odpustil naše viny. Že sa tak nejako mírime na tomto svete, že tu e, proste e, prebieha ten náš život a konáme mnohé veci, s ktorými nakoniec nie sme spokojní, e, kde nás hrysie svedomie a že je úžasné, že sa môžeme obrátiť teda k tomu najvyššiemu a prosiť, aby nám odpustil. To je, to je veľkolepá. To je, to, je, to je veľkolepý dar. Ehm, no a t- t- tam je niečo také, také toto mysteriózne, vieš, že a, a, a, a samozrejme, že to skúmajú psychológovia, on, oni s tým pracujú. A, ehm, vieš už, máš, ja neviem, v istom momente dieťa práve ako postupne začne, tak sa dia niečo s tým myslením, tak príde, prídu emócie viny a hamby to sú také charakteristické emócie, ktoré už idú tým človečenským smerom. To na konci predškolského veku, tak na konci, tak pred koncom sa tak ako objavia. E, dieťa, dieťa sa začne hambiť a, a pod, potom prídu aj nejaké ako tie, tie, tie viny. A, a teraz ale, vieš, že máš, na jednej strane máš teda e, tú psychológiu viny, že niekto urobil nejakú vinu a že kedy, kedy to pustí, že môžeš mať, že, že, že ho to tak kvári, že ten hlas vedomie je tak silný, že, že, že ho to prenasleduje. V tých greckých bájach to bolo, že ho prenasledovali Erínie. Áno. No, a proste urobil som niečo zlé a stále na to musím mysleť a neviem sa o toho oprostiť. A na druhej strane máš človeka, ktorý je tým, tým poškodeným. E, e, je to, je to akoby reverzný obraz, že došlo k, k spáchaniu nejakého, nejakého neprávia na, ne, nepráva na mne, bezprávia a, a som poškodený. Vieš, taký extrémny príklad je napríklad, že žena bola znásilnená. Vieš. A, a, a, a tam tie zase niečo, kde, kde sa ten človek s tým musí vysporiadať. A môže to byť samozrejme také silné, že, že to ne, ne, nevie, to, nevie sa od toho odpútať. Uh-huh. A, <clears throat> a kedy sa odpúta, či už ten alebo ten, čo, čo musí nastať, to ti je také, naozaj tam je vzadu také mysterium. Ono, môže mať aj tie, tie recepty, že ako ten psychológ, ale konec koncov aj kňaz vedú toho človeka, aby, aby eh, povedzme, odpustil, alebo aby, aby, aby pustil tú svoju vinu, Áno. aby ho neťažila. Ale e, vieš, že, že je v tom také... Nie, nie je to nie je to mechanický postup, kde t- urobíš toto a toto a hotovo, je to vybavené, toto keď urobíš, zdá sa, človek je oprostený. Áno, neexistuje ďalej. formulka, proste. No, že 2x24, no. tak... A, a vieš, ale smerujem k tomu, že toto, toto je niekde za tým, že to slovičko, jedna vec je teda to slovo vína. Vieš? Došlo teda niekde k porušeniu toho rádu, urobil som chybu, urobil som niečo zlé, teraz ti príde ten okamih toho odpustenia. Hej? A opäť, aj keby som bral tento starozákonnú formu, že, že oko za oko, zub za zub, tak aj keď to napravíš, tú, e, to, čo si urobil zlé, to ešte nemusí nevinne znamenať, že si to pustil. Mm. A naopak, alebo keď ty cítiš tú vinu, tak e, keď, keď dostaneš akoby tú satisfakciu, tak to ešte nemusí znamenať, že, že, že, že si odpustil. Že je to za tebou. No, že je to za tebou. Uh, mojej praxi, ale tak určite aj v tvojej praxi sa e, máš príbehy a máš príklady ľudí, e, ktorí majú pocit, že sa im ublížilo, vieš? Alebo naozaj teda aj sa im ublížilo reálne a oni sa zaciklia v tom. E, a nevedia sa z toho dostať. A celý, niektorí dokonca celý život a strašne tým trpia. A a viem, že to je jedna z najťažších pastorálnych prácí, ktorú, eh, ktorú som v živote robil a robím, eh, pretože aj ja som bol eh, určité obdobie zaciklený vieš, v takom niečom, že v tom pocite krivdy, že sa mi ublížil. A to je asi presne to, čo ty, predpokladám, že je to to, čo ty hovoríš, že pokiaľ sa človek s tým nevysporiada, nevybojuje ten zápas, a ja neviem, môžem to nazvať, že pokiaľ to nepochová, e, emocionálne sa od toho neoslobodí a nevykročí ďalej, že nenaberie tú sílu ísť ďalej, tak e, proste stále v tom svete tej viny toho e, a tá vina môže byť pravdepodobne aj to, že, že človek má stále pocit takého bolestínstva, takého ublíženia, takého sklamania nejakého, a nakoniec je to jeho vina, ktorý sa motá a točí, pretože, pretože táto, e, tento verš nám hovorí, že však môžem sa obrátiť k tomu najvyššiemu a povedať, odpust mi viny naše, odpust mi moje sklamanie, odpust mi to, že sa neviem, e, neviem e, prestať nenávidieť toho človeka, ktorý mi ublížil, alebo neviem sa s tým vysporiadať, pretože sa mi ublížilo, treba, keď hovorím o tom extrémnom prípade toho znásilnenia, čo si viem predstaviť, že môže spô že spôsobiť strašnú traumu samozrejme v živote človeka. Asi, asi, asi toto budú tiež tie veci, ktoré s týmto veršu súvisia. No, tam sa dostávame potom ku konceptu milosti ako takej. Lebo to je to, to, to odpustenie, to je samozrejme nevinutne spojené s aktom milosti, milosrdenstva. Čiže ak, ak teda e, prosíme k e, Otcovi, teda, že aby nám odpustil naše viny, tak je to naozaj v istom zmysle tak akoby e, zadarmo. Ale teraz nechcem povedať, že to je zadarmo, že, že to tak má byť, ale v niečom to, to je také, že akoby tak dopredu nie je tam zkrátka to, to, ten akt toho splatenia. No a, ale keď ideš akoby subtilnejšie k tomu, že, že kedy to ty pustíš, alebo kedy sa oprostíš od tej viny, tak tam sa niečo také subtilné, to duchovné sa udeje, kedy, ti, kedy vieš, že a, te, a teraz tá charakteristika, kedy vieš, že, ako vie, že sa to stalo? No, že príde pokoj. Že, že, to, že to naozaj pustíš z vedomia a vieš, že to je za tebou a už sa tým netrápiš. A či už si z jednej alebo z druhej strany, e, ten výsledný stav sa nakoniec pozná podľa toho, že je na konci pokoj. Ale pozor, tam je jedna taká, e, taký zádrhel, že e, tak ako my vieme potlačiť, povedzme, tie prejavy svedomia, tak vieme aj potlačiť akoby všetky myšlienky na to, že, že, že, že nám bolo ukrivdené alebo že my nesieme mhm. vínu. Mm-hmm. Ale to nie je to o, o milostenie. To, to je to práve orechové. To je vlastne to, že ja som to len potlačil alebo vytesnil z, z, z vedomia, že mhm. to nechcem o tom vedieť nič, ale to ešte neznamená, že sa to potom vo vedomí neprejavuje. Hej. Čiže, uh, ešte taký, taký, taký príklad, čo, čo ti môžem povedať, je, že uh, ne, nemusíš mať hneď akt znásilnenia u ženy, ale môže byť aj taký, tak, taká Eh, jemnejšia verzia, kde to bolo robené tak, akoby, že bolo na nej niečo vynúcované a ona sa cítila potom taká, taká samozrejme zneúctená a eh, v takom prípade sa žena s tým musí nejako vysporiadať môže sa stať, že, že to naozaj tak ako potlačí a potom, potom ale sa to spozná, že to nie je, že nie je pokoj v tom, že keď príde akoby reč na takýto akt, že toho násilia mužov na ženách, tak tá žena sa začne správať špecificky tá, ktorá to nespracovala. Mm. Že, že, napríklad ako keby nepočuje. Alebo, Bolo to vytesnené. Aj, teda. aj, alebo sa začne usmievať. Mm. Ale nie je dôvod na smiech, ale sa začne usmievať. A to mimochodom môže byť aj, nie, to nemusí byť len znásilnenie, to môže byť aj niečo, čo mi je nepríjemné a ja sa usmievam a tým akoby to tak uh, premalujem. a... Premalujem to a nechcem mm. vedieť o tom. Čiže je tam takýto zádrhel, kde to nespracuješ, ale to tak akoby hlbšie do nevedomia niekam pošleš. Ale ono to pôsobí aj tak ale ty o tom už potom nevieš, ako to pôsobí. Napadá mi príklad eh, Apoštola Pavla. Apoštol Pavel však vieme ešte ako rabín Saul, mladý rabín Saul, tak eh, prenasledoval církev v Jeruzaleme, zatváral tých ľudí do vezenia, viedol ich na smrť. A potom obrátení pri Damašku, však to, bol to radikálny obrat, ktorý prežil, tak on niekoľkokrát potom, aj priamo teda v skutkoch, ale potom treba aj v liste Galackým to má, hovorí o tom, že bol prenasledovateľ církvy. Že, že hubil církev, ale že z Božej milosti teda e, sa mu dostalo poznania, e, obrátenia a teda, že žije už nový život s Kristom. A je tam niečo také, e, že nemá problém o tom hovoriť. E, on je s tým vysporiadaný, ale nemá, e, a boli to možno hrozné veci, ktoré konal, ale e, dôkaz toho, že je s tým vysporiadaný je to, že nemá problém o tom hovoriť. A ja som, a písať samozrejme. A ja si pamätám na taký príbeh jedného človeka, ktorý mal pomerne veľké postavenie v našej cirkvi a to bol človek, ktorý konvertoval teda z katolicizmu e, na evangelickú vieru a potom sa teda aj celkom vypracoval e, aj do takého celkom zaujímavého postavenia v cirkvi a dostal raz takú otázku, že e, kedy ste boli konfirmovaní? Tak evangelici vedia, že 95% ľudí v našej cirkvi je konfirmovaných, keď má 13-14 rokov. A on povedal, ja na túto otázku odpovedať nebudem. A tú otázku dostal preto, že ten človek, ktorý mu ju dal, tak chcel vyzdvihnúť to, že tento človek, ktorý sa nenarodil ako evanelik, nebol vychovaný ako evanelik, tak je dobrým evanelikom a je, je takým platným členom našej církvy. <laughs> Proste, proste chcel mu nahrať, chcel vysvihnúť uh, e, čosi pozitívne, akoby, vieš, alebo z toho pohľadu našej evangelickej viery. A on bol úplne, úplne konšternovaný, úplne sa vytočil a úplne akože penil, že čo si to dovolíte mi takúto otázku dať. A mňa vtedy tá paralela s Apoštolom Pavlom teda napadla, že Pavel teda vôbec nemal problém hovoriť o tom, že bol prednasledovateľ církvy. E, a to je niečo také, vieš, že keď sa človek nevysporiada <laughs> so svojou minulosťou. A to sa všetci strašne čudovali, pretože e, to vyzeralo ako taká banálna vec. Aj tak o nej všetci vedeli. No. <laughs> Takže to, to je zaujímavé. No že to funguje proste. Hej, že to tam, funguje. Je, tam je práve toto, že uh, <clears throat> ono dôjde k nejakému takému poučeniu. To, to postane nejako natečie. A v tom krajnom prípade u toho Pavla no, to hubenie tam Možno, že to možno, že spôsobilo aj zabíjanie. Však to by, Podľa všetkého asi áno. My no. sme sa nečudovali v tých časoch. A, ale to, to, je, to je taký krajný príklad. No ale to, či je také, že ty to už jednoducho nemáš spojené so svojím ja, ale zobral si si z toho taký extrakt to poučenie a vieš, že si na tom povyrástol, ale už to nie si ty. Že, ale... si urobil nejakú premenu toho, tej svojej bytosti, toho svojho ja. A to už je, to už je nejaká taká stará forma, ktorú už si vylúčil zo seba. Vieš, že na základe toho niečo prišlo. Môžeš dokonca aj niečo ako vedieť, že, že máš odčiniť, samozrejme. Ale máš ten pokoj, lebo vieš, že tak dobre, ešte mám očiniť toto a toto, ale viem, že to už ja nie som, že to už je niečo, čo je za mnou, čo mhm. bolo. A podobne aj, povedzme, aj pri tom znásilnení e, tá žena akoby musí v konečnom dôsledku, ak chce postúpiť, to tak akoby dať preč zo seba, povedať, že to bolo, ale ja nie som len to telo, ktoré bolo teda to znásilnené, konec koncov to telo sa za 7 rokov celé premení, <laughs> všetky tie bunky v tele. Takže uh, to už, ja už som niekto iný, že ten, ten útočník nemá nado mnou moc. Že ja si o sebe rozhodujem. A podobné to je, aj keď si mal napríklad Viktora Frankla, sú také prípady psychologov, respektíve psychiatrov v koncentračných táboroch alebo v takýchto týchto lágroch, kde e, ťa múčia, že si nie si právny, lebo ja neviem, si zviazaný a spôsobujú ti bolesť. A to je tiež taký príklad, že uh, tam je nejaký taký ten akt tej voľby, že či to teda príjmeš, že tie okolnosti súvisia s tebou, obmedzujú ťa a, a vlastne Hm, si tam zviazaný, alebo si povieš, že áno, to telo je e, síce zviazané, ale ja ako taký som na tom nezávislý a ja si o sebe aj tak vnútorne rozhodujem sám, že v tom vnútornom svete aj tak nado mnou nemajú moc. Mm. A to je nejaký taký akt, kde sa vieš ešte akoby odputať aj od, od toho tela, akoby ešte smerom do toho vnútorného ducha, a vtedy prichádza ten akt slobody. A to je, to je ďalší taký aspekt, že keď dôjde k tomu odpusteniu alebo pusteniu, tak e, príde sloboda. A v konečnom dôsledku, aj keď, keď som bol napríklad poškodený, tak ten pokoj aj tak nepríde skôr, než naozaj tomu človeku odpustím. Lebo dokiaľ ho držím, tak som vlastne aj ja držaný. A som teda obmedzovaný, lebo ma to ťaží. Nedá sa to, že by som bol e, slobodný, ale vlastne toho človeka viním a, a držím. Musím mu aj tak nakoniec odpustiť, aby ja som mohol byť slobodný. A to je tiež taký aspekt akoby z druhej strany tej rovnice, čo tam je v tej, v tej druhej polovici, že teda ako aj my odpúšťame svojim vyníkom to odpustenie tým vynikom je nakoniec nevyhnutné na to, aby som mohol byť slobodný, aby som nebol zaťažovaný. Tam je potom sú aj tie obrazy, že keď eh, tie podobenstva alebo také tie v kázniach, že teda keď, keď eh, eh, s, s bratom sa viníte navzájom, že radšej sa pomer, aha, keď Ježiš hovorí v kázni nahore, že ideš na súd so svojím ano. bratom, tak sa s ním zmier, pokiaľ si na ceste. Ano, ano, Pretože keď tak. prídeš pred súdcu, tak ťa hodí do väzenia a nevídeš, pokiaľ nezaplatíš do poslednej koruny. No, no, no, to je, ale to je, to tiež tým súvisí, to je ono, lebo, lebo ty naozaj, keď nepustíš, neodpustíš, tak si vlastne e, akoby väznený. Je to naozaj tak, ako je to v tom v tej, v tej kázni. Hej, hej. Uh, zaujímavé, vieš, že uh, nakoniec je to veľmi jednoduché. A akoby, akoby veľmi jednoduché. To úplne jednoduché, to je elementárny úkon, a, vieš. <laughs> Ale, ale, ale nedá sa povedať, že urob toto, vieš, ne, neukážeš to tomu človeku. No povedať to aj môžeš, Áno. ale musí si to každý vybojovať sám. Tak. Uh, takže, takže keď to zhrnieme, tak môžeme povedať tak, že ak ti bolo ublížené, alebo si sa ty previnil, tak musíš, musíš sa o tej veci odpútať. To znamená, môže to znamenať toto, alebo je, je tam rovnitko, e, keď to prenesiem do tej e, reči toho očenáša, že odpust nám viny naše, že prosím Boha, aby mi odpustil moje viny? No a tomuto, k tomuto na, naozaj smerujem, lebo aj keď to zoberieš tak psychologicky, sekulárne, že, že najskôr sa len akoby v tej duši tak akoby pozera, že čo sa tam deje, tak ono vlastne, ty to môžeš pustiť až tedy, keď sa staneš novým človekom. Naozaj, že bytostne sa zmeníš. E, či už si urobil teda chybu a si vinný a máš vinu, ako ten Pavol, e, on sa musel bytostne zmeniť, aby to mohlo byť za ním. Vieš? Že musel byť vlastne niekým iným zrazu. Alebo či už si ten poškodený, by ten príklad zase extrémne tej znásilnenej ženy, ano. že ty vlastne nakoniec si musíš povedať, že no ale ja nie som tá znásilnená, ja som sama za seba a nemôžem byť obmedzovaná tým, že tu niekto si vymôže na, nado mnou e, nejakým násilím niečo. Ja aj tak vo vnútri som samostojná a slobodná. No a toto, toto akoby tú silu na to, aby si to urobil, aby si, e, aby si mohol pustiť a odpustiť, tak vlastne ty sa musíš stať niekým iným. V psychológii sa to nazýva, že transcendencia, ale tá transcendencia to už je ten duchovný akt. Vieš? To je, znamená, odpust nám viny naše. No, že, že, že ty, a, a, a, ale tým smerujem aj akoby k tej, tej podmienke toho odpustenia, ano, že, to že ja sa musím stať akoby niekým iným, yes. že ako ten Pavol, že to je taký, taká, taká pekná ukážka, akoby taká viditeľná, že ho oslepilo na tej ceste do Damašku a zrazu sa na komplet transcendoval, by povedal dnešný psychológ. Mhm. Zmenil sa, stal sa niekým iným. No ale toto je dôležité, že a ako sa staneš niekým iným? Vieš, že, že ako sa to deje? Lebo to sa, to, to sa akože ľahko povie, že sa to má urobiť. Ale to je nejaký taký akt, ten, a tam je ten duch, ten, tá, tá, tá milosť, to odpustenie Otca, že ty sa vlastne staneš niekým iným, že, že to pustíš, vieš, že už sa ťa to netýka, lebo si niekto iný, ale niečo si načerpal a žiaľ teda my v tom procese tak trochu spíme, že, ne, že si to tak akoby nevšimneme, alebo málo si to všimneme a preto to je také akoby ťažko uchytiteľné, lebo tento akt, to sa nedá urobiť akoby zvonku. Že aj ten psychológ, aj ten kňaz môže všetko povedať, ako to má byť, všetko porozprávať, ale ten akt sa nakoniec musí urobiť zvnútra a tam je tá, tá milosť že, toho odpustenia. Tak. No, čiže uh, ono, tento verš tak mlčky predpokladá existenciu možnosti pre vyrovnanie vín a, a ono vlastne tak ako my, keď sa previníme a máme to pustiť, sa musíme nejako transcendovať, tak aj keď odpúšťame, tak sa transcendujeme a nakoniec je tá schopnosť, ono to vyzerá akoby pohľadu tých protipolov, ako keby to bolo niečo iné, ale nakoniec je to niečo, niečo ten smer je vlastne a ten akt je ten istý, že my ideme k niečomu vyššiemu. Alebo keď, keď sa chceme oprostiť od našich vín a, a ten akt je vlastne z morálnica, z ušlachtica, alebo keď odpúšťame a vtedy sa tiež zmorálňujeme, zušlachtujeme, ono je to nakoniec ten istý akt. Čiže eh, v podstate preto je aj, aj tá rovnica, že odpust nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vynikom, ono je to vlastne z, opačných strán to isté. A, a nedá sa to urobiť eh, naozaj, že iba jednu by som robila, tú druhú nie. Áno, lebo by to eh, by, proste by to nebolo v rovnováhe. Nefungovalo by to. To púšťanie je nejaká schopná sama o sebe, či už odpúšťam sebe alebo iným, nakoniec je toto púšťanie. A to slovo milosť sa mi tam páči, vieš. To je také, také dobré protestantské slovo. E, to slovo milosť znamená, že keď som si vedomý svojej viny alebo e, svojej poviazanosti, nakoniec to je poviazanosť, tak prosím, aby, aby som bol toho zbavený. A keď prosím, tak sa mi tej milosti dostáva, a, ale niekedy je to spojené a, ča, a takmer vždy, ale nie, nemusí to byť vždy, je to spojené s tou podmienkou, aby som a ja odpustil a stal sa konečne slobodný, omilostený a slobodný. Také čo si tam. Asi no, takto. Teraz nakoniec je to uh, vieš, že nakoniec ten rád, ktorý, ktorý porušíme, je daný uh, tými právami a povinnosťami všetkých tých zúčastnených. Čiže keď máš spoločenstvo a ty tu sedíš teraz oproti mne a ja tu sedím z druhej strany, vieš, tak nakoniec uh, ten rád je daný tým, aby, aby sme tu mohli koexistovať, aby toto bolo nejako tak férovo, že nie, ja tu teraz akože presadzujem svoju vôľu, alebo ty tu presadzuješ svoju, svoju vôľu, ale že, že, že te, to postavenie tých zúčastnených je naozaj rovnocenné, tak to ti vytvára ten rád a to ti vytvára ale aj tú rovnicu toho, že e, a ako a kde ja musím povedzme ústúpiť a, a kde za, zároveň musíš ty ustúpiť, lebo nakoniec, ja neviem, no, pijeme jednu vodu a, a to je nejaký obmedzený obmedzený rezervoár, tak sa musíme nejako podeliť, povedzme, alebo jedlo, Jasne. vieš, že, že toto ti vytvára ten, ten rád a teraz ale pokiaľ je to ešte takéto hmotné, tak to nejako, e, nejako to tak ako by vidíš aj hmotne, ale tu je ešte aj ten rád, ten neviditeľný s tými bytostiami tých, e, tých duchovných svetov a sfér. A, te, a, tí, a tí tiež majú nejaké postavenie, nejaké práva a povinnosti. A tiež nemôžeš no vlastne, že teraz, ja neviem, ich poprieš. Že, ale oni neexistujú. To neexistuje. No vieš, no tak, tak si vykonal nejaký akt, kde si sa svojvoľne ako odtrhol a poprel si ich, no tak to je asi niečo podobné, ako keby si vo fyzickom svete niekoho zabil a povedal, že on tu nemá miesto. Tak toto to, to, narušenie toho rádu, to je v konečnom dôsledku vždy pri každej tej vine, alebo môžeš povedať aj hriechu nakoniec, to sú úzko spojené nádoby, tak vždy dôjde k, vlastne k obmedzeniu života, k narušeniu života mm-hmm. nejakej strany. No, no, aj keď je to len myšlienkovo, že si povie, že však, ja neviem, oni nemajú právo hovoriť. S nimi sa dialog nevedie. Hej? Tak v skutočnosti nám sa to zdá, že to je akoby, že to sa môže, ale v skutočnosti nakoniec to aj tak povedie k nejakému obmedzeniu života a nakoniec aj zabi, zabitiu života. Jasné. Vieš, že a, toto, táto sociálna rovnováha, ona, za ňou vždy treba vidieť ten život, lebo nakoniec, ty keď narušíš tú sociálnu rovnováhu, tak nakoniec niekto zomrie. <laughs> A, až tak toto je. Je vlastne veľké, veľký kumšt to všetko popremýšľať tak, aby, aby ten, eh, ten rád bol spravodlivý, aby to kráľovstvo Božie nakoniec, to, to je jediný, jediné spravodlivé spoločenské usporiadanie, a nie len teda pozemské, ale aj na nadpozemské, tak vlastne, aby mohlo vstúpiť do, no, do, do platnosti, mm. vieš, takže uh, ono jediné je trvalo udržateľné, lebo všetky ostatné nakoniec, keď narušíš teda tú rovnováhu, tak niečo zabiješ. Niečo také, že keď hovorím, že, aby, že ja pustím veci, ktoré sa stali, a, alebo odpustím a, a získam slobodu, tak musím e, prijať tú slobodu aj všetkým, ktorí boli v tom zainteresovaní. No viem, že tuto máš pekný príklad, nie? že keď ja chcem mať slobodu, tak ju nemôže mať na úkor teba. Nemôže mať na úkor, áno, to je to no. To je, Veš, to je to. Ale, ale keď máš mať aj ty slobodu a rovnakú ako ja, tak nakoniec musíme obaja akceptovať aj svoje akoby obmedzenie slobody. Áno. Mhm. Hej? A to podstatné na tom je to v hmotnom svete. Hej? To je dôležité v hmotnom svete, lebo, lebo nakoniec, uh, vieš, že tie atómy tvojho tela sú tvoje atómy a nie, ne, nemôžem si na ne ja nárokovať. Tak. Lebo to, to tu je tak oddelenie v tomto svete hmotnom, že, že v tom svojom priestore tých svojich atómov nakoniec máš byť len ty, hej, ale e, už keď prídeme ďalej, tak ale aby si mohol dýchať, aby si mohol piť, aby si mohol jesť, tak sa niekde tam vonku stretneme aj keď do seba nemusíme drgať. Hej? Ale sa stretneme a že veď to vidíme dnes nakoniec, vieš, väčšina vojen dnes je o, o suroviny, že o ropu, o plyn, to vidíme dnes. Nie, a, a, a niekde na vzdialených koncoch sveta, vieš, že Američania povedia, že majú, oni, to, je, to je ich národný záujem na tom Blízkom vý, východe. Alebo kade tade. Alebo v juhovýchodnej Ázii a podobne, vieš, že, že, že to Jasne. môže ísť na opačnú stranu Megule. A tam sa, a, a takto je to v tom hodnom svete, že? Povedz mi o tom duchovnom svete, ako to vidíš. Lebo si to naznačil jemne. No v tom duchovnom svete je to práve že opačne, že tam sa môžu uh, vlastne duchovné bytosti prenikať a zjednocovať. Ja, ja som vodcový a otec je vo mne. Že tam, tam táto výlučnosť e, práve že nie je. To je, to je tak akoby špecifikum tohto, tohto sveta tu. Hoci aj tu je to len také zdanlivé, ale to by bolo na dlhšiu filozofickú diskusiu. Dobre. Ale, ale, ale to je vlastne to nakoniec, vieš, že aj že, že čo je cisárovi, čo je cisárovo. Vieš, že ten zlatý dukát, nakoniec ten Kristus povie, že tak dobre, ten zlatý dukát má ísť teda cisárovi. Ne, ne, nemôžem si ho ja nechať len tak svoj voľne a povedať, že, že ale teda nie. Vieš, že ten rád toho sveta tu je trochu iný ako ten, ten duchovný rád. A až keď to kráľovstvo nebeské vlastne prichádza, tak sa to môže zmeniť tak, aby to bolo fér. Ale tá, tá podstata je nakoniec tá, že keď ja mám slobodu a ty máš mať slobodu, niekde sa tá naša sloboda musí obmedziť ale v záujme toho druhého. Nie len tak, že sa len obmedzím o ja, ale, ale vlastne to je všetko. Ja, ja musím vedieť, že keď obmedzujem tú svoju slobodu, že kde ten druhý získal tú slobodu a prečo ju získal. A musí to byť nejako férové. Má to teda potom dôsledky v rôzny, na rôznych úrovniach. Sa... No ale e, vidíš, že to súvisí s tým veršom že príď kráľovstvo tvoje, to, to, čo sme si tam hovorili, ono to je, ono to je vlastne z dvoch strán to isté. Že e, v, v, tom, v tej prvej polovici hovoríš príď kráľovstvo tvoje, kde vlastne hovoríš, aký rád má prísť aj toho spoločenského života, kráľovstvo. A, a tu potom hovorí, že keď dôjde k narušeniu toho rádu, si, si spôsobil vinu, máš vinu. Takže ako dôjde k obnoveniu toho rádu s tým, tým aktom odpustenia. A tam si hovoril, príď kráľovstvo tvoje a tu hovoríš, odpust nám naše viny, ale ty nám odpust naše viny. Jasne. Ako aj my odpúšťame svoje vyníkov. Tieto, dve, tieto dva verše, respektíve prozby, sú úzko spojené. Tak ako... Jasné príď kráľovstvo tvoje, ale zároveň e, svojim konaním od, oddialujem alebo, odbrzdím. no, Keď som, keď som egoista a spôsobujem viny, tak nakoniec oddialujem príchod kráľovstva Presne Božieho. Tak. A naopak, keď, keď teda e, sa snažím nemať tie viny, a, a snažím sa ten rád urobiť tak, aby bol spravodlivý, že je tam ten sociálny záujem, vzťahy, tak vlastne pracujem na tom, aby to, e, to vonkajšie spoločenstvo, to pozemské mohlo odzrkadlovať to, to duchovné a tým pádom mohlo to kráľovstvo nebeské prísť. Dobre, máme hodinku za sebou, tak poprosíme do bansko bystrického štúdia Borisa, aby nám pustil skladbu. Dáme si krátku prestávku. prestávku. už sa počujeme? Áno, počujeme sa. Dobre. Mali sme tu drobný technický problém, spadlo spojenie, ale už sa počujeme, takže budeme pokračovať eh, eh, v cykle relácií o Sviatkoch moderne. Sa rozprávajú eh, bývalý evangelický farár Michal Zajden a psychológ Peter Marman o piatom pokračovaní relácie o očenáši Včera sme si rozoberali rozoberali uh, verš, respektíve prozbu odpust nám naše viny, ako je my odpúšťame svojim vinníkom. Máme tu aj poslucháčskú otázku, uh, konkrétne ohľadom odpustenia hriechov proti Duchu Svetému, ktoré teda uh, nemôžu byť odpustené. Ja ju prečítam. Takže v eh, Biblii sa hovorí o hriechoch, ktoré budú odpustené a ktoré nebudú odpustené, napríklad proti Duchu Svetému. Aké sú tie hriechy proti Duchu Svetému, čím sa líšia od iných a prečo sa práve tieto nebudú odpúšťať? V čom spočíva previnenie proti Duchu Svetému a prečo tu ani očenáš nepomôže? To začne. <laughs> Skús ty, ja si zatiaľ vyzlečem pulover. <laughs> Dobre. Eh, v liste Židom je veľmi zaujímavý text, ktorý hovorí o tom, že ak niekto po prijati milosti, teda že sa vedome rozhodol pre život s Kristom, zažil odpustenie, zažil Božiu milosť a napriek tomu po určitom čase teda zavrhol túto milosť, zavrhol svoju vieru, odpadol od svojej viery, ak takýto človek sa chce opäť vrátiť ku Kristovi, tak už to nie je možné. O tom, hovorí, o tom, o tom nám hovorí list Židom. E, je to teda text, e, ktorému ja sa priznám, že e, vždy som ho bral s veľkým rešpektom a s takou veľkou bázňou, ale nemám teda pred sebou Bibliu, že by som to presne ocitoval, ale skúste si to tam nájsť, myslím, že to je niekde v 7. 8. kapitole, E, listu Židom alebo listu Hebrejom, niekto teda to pozná pod týmto názvom. To je teda jedna vec, o ktorej hovorí e, písmo. E, mne sa páči tiež výklad, že veľa kresťanov sa stane ľahostajnými alebo samospravodlivými. Keď niekto proste má síce tú tvárnosť, že patrí kde si, že aj sa tvári, že je beriaci, ale v princípe tento boží poriadok nerešpektuje, je mu ľahostajný, tak e, to je čosi, čo nebude odpustené. A takisto samospravodlivosť, teda ten príklad tých farizejov, ktorí boli 100% presvedčení, že oni sú tí nositeľia tej jedinej správnej viery, toho jediného správneho učenia, že oni majú ten jediný správny recept pre život, tak e, boli vystavení tej najtvrdšej kritike Ježišovej. Tak tam by som videl, že toto sú tie hriechy proti Duchu Svetému, ktoré nebudú odpustené. Keď to poviem tak konkrétne a prakticky. Ja by som zase dal e, iný príklad, taký, povedzme, psychologický, keď som tu za tých psychologov, bývalých akademikov, tak taký trochu akademický. E, keď sa pozrieme na činy, ktoré sa tu v tomto svete fyzickom učinia, tak ono mm, viac menej eh, tie činy eh, sa dajú vždy nejakým spôsobom napraviť. Samozrejme, keď niekto zomrie, tak zomrie, ale, ale v tomto svete, keď, on zomrie, tak teda odchádza vlastne do, do, do, do nebeských sfér, ale ale v tomto svete to, čo, to, čo je tuto nefyzické, to sa dá, teda to, čo je tuto fyzické, to sa dá nejako na, ponaprávať. Ale uh, to, je, to je kvôli tomu, že to má nejakú takú premenlivosť tu. A keď sa niečo urobí, tak sa môže urobiť niečo iné a protichodné a zase protichodné a tak ďalej. Keby sme išli do duševného sveta, týkam k emóciám, tak tam to tiež tak platí, hoci trochu už menej, ale tiež to platí, že od koneckoncov sme o tom hovorili, že keď sa teda duši ublíži, môže byť nejakým spôsobom vyliečená. Ale ako náhle by sme prišli do ducha, a teraz ten, ten je väčší, tak prídeme k previneniam voči pravde. A tým, že do, do, do do myšlienkovej sféry niekde. A spravdou je to tak, že to, čo je pravdivé teraz, bude pravdivé aj o 100 rokov, aj o, o 1000 rokov. Jednoducho 1 plus 1 bude 2 a bude 2 aj o 100 rokov, aj o, o 1000 rokov lebo to vyplýva z podstaty pravdy, lebo to tak jednoducho je z toho princípu. Takže e, v duchu, keď sa poprie pravda, tak sa to nedá napraviť tým, že, že, že teda jednoducho to popretie tej pravdy je niečo, čo je vytvorené ako také už bude teda väčšine existovať a to, to, potom sa dá od toho len akoby oprostiť, ale jednoducho je to väčší hriech, keď to tak poviem, z, z titulu povahy myšlienkového sveta a pravdivosti ako takej. No a e, to ale ešte samozrejme neznamená, že, že je to akoby situácia, že teda som sa previnil proti duchu svetému a teraz musím zhorieť v pekelných ohoňoch. A, e, môže prísť k milosti, ale ale nie, nie tým spôsobom, že, že sa to akoby pretvorí. Jednoducho ten, tá nepravda, keď som ju stvoril, tak bude existovať a musí to byť spracované nejako, nejako inak. Čiže ono uh, ono uh, previnenia proti pravde sú proste previnenia proti pravde a keď niekto povie nepravdu, tak je to musí sa toho vzdať dá sa to opraviť, že sa to len nejako zamachlí. tie následky sa vlastne jednoducho musia e, musia e, musia prejsť. Má Peter, tá otázka bola, že je hriech, ktorý nebude odpustený. No, no však, však, však áno. No. Proste keď, keď si keď, keď povieš nepravdu, tak, tak si za to, za to vlastne pikáš, lebo si povedal nepravdu. Ale ty zase hovoríš jedným dychom, že ak si ju uznáš, že si klamal, teda však ne, hovorí nepravdu je klamať, e, tak e, ti bude odpustené. No Alebo a, nie? A to sa nevylučuje. <laughs> Čiže jedno nevylučuje, že tá nepravda teda je tu? Vieš, to je presne ako s tým Pavlom, že jednoducho to bremeno si nesie, e, teda hubil, hubil církev. To, to sa nedá vymazať, že, že, že, že sa to nestalo. Lebo sa to nakoniec stalo, je to pravda, tak, tak, také, takýmto princípom sa riadil. Ale to neznamená, že je teraz väčšine zatratený a že by nemal akoby nárok na, na, na tú milosť. Ale musí sa to udiať z úplne iných princípov sám o sebe, on to neurobí. Ty si, ty si dobrý človek. Ty vlastne nakoniec neupieraš možnosť nápravy nikomu. No, vieš, to je, to je taká akože veľmi, veľmi ťažká otázka. No je. Je veľmi to je jedna z najťažších otázok Lebo, vôbec. Akože na jednej strane vidíš, že vieš, že kedy sa tá ľudská psychika môže zmeniť do, do úplne akoby iného smeru, alebo že, že človek padá, vieš, že je závislý, padá, ide na dno a že, ale, ale niekde sa môže obrátiť, že a to, to samozrejme býva u každého nejako iné, že kde, kde má tú úroveň dna, od ktorej sa odrazí. Isté. A, a niekto to celý život jednoducho ne, neurobí ale teda ja by som si netrúfol to ani predpovedať, že či sa obráti alebo neobráti, ani teda povedať, že, že už sa nemôže pre, No, to, to vidí, že to je niekde nad nami, že <laughs> to, to, no, no. Ale, ale, ale, ale budem stále veriť, že to možné je. Vieš? Eh. Lebo, lebo keď neviem vylúčiť, že to, že to je nemožné, tak potom musím vždy chovať tú nádej, že to teda možné je. Hoci to teda neznamená, že, že sme teda bratia, vieš, že keď, keď máš, e, ja neviem, drogovo závislého človeka, ktorý ťa predá za, za, za peniaze, len aby mohol mať svoju závislosť, tak mu nedáš všetky peniaze, že teda Musíš mu nastaviť to zrkadlo, ale to ešte neznamená, že ty ho máš nejako zatracovať. To, sú, to sú rôzne veci, vieš. To. No ale to sú práve rôzne veci. Vieš čo, písmo ti rieši takú zaujímavú vec. Vieš, otázka faraóna, ktorý e, bojuje s Božišom, vieš, a stále si zatvrdí srdce, však poznáme, však ten príbeh je všeobecne známy, a nakoniec e, sa utopí v tom Červenom mori. A to naozaj je, e, je tá otázka, tak e, prečo ten faraón bol zatratený? Vieš, a ja nechcem, aby sme na to odpovedali, lebo, lebo ja sa bojím, teda bojím, ja, ja, ja, ne, ja neviem dať uspokojivú odpoveď, lebo to už súvisí s predestináciou, vieš? A, to sú, a to, vieš, tam sa teológovia zamotali a hádali a, a vieš, odpovedať na tú otázku je veľmi ťažké a tam patrí do tej kategórie aj tá, tá otázka, čo je to hriech proti duchu svetému, ktorý nebude odpustený. Ja som uvedol ten príklad teda e, z toho listu Židom, Hebrejom, Ach ja, je to, je to veľmi ťažké, pretože moje luteránske srdce mi hovorí, že však Božia milosť je e, tak e, ako more vyliata a je pre všetkých, že sa zjavila Božia milosť, ktorá je, e, ktorá je spasiteľná všetkým ľuďom, vieš. Ale, ale tak zdá sa, že existujú zatvrdilé srdcia, ja som teda takého človeka ako, ako, ako e, nepoznal, nevidel by som konkretizovať, ktorý proste, proste tú milosť už nedostal. Aha. Zaujímavé, vieš? E, no, neviem, či... Dobre, nech sa páči, vidím, že máš... Vieš, že chceš tomu je, je ľahké, uh, keď už ex post vieš, že teda ten faraón <laughs> sa utopil v tom hori, že ho zalialo v tom hore. Áno po, povedať, že teda ako s tým vedomím toho ex post, že dodatočného, že teda či, že ako to je, ale, ale v tej chvíli, keď, keď, a, keď on je uprostred toho mora hej, a ešte nie je naplnený čas ešte možno, keby sa bol obrátil a išiel preč a nechal ich tak, takže to more by chvíľu počkalo. Vieš? Mm -hmm. že v tom okamihu, keď sa to deje, ty nemôžeš mať tú znalosť, to ex post, ako to skončí, tak Áno. vtedy je to ľahko súdiť, ale, ale keď si tam, tak musíš do poslednej chvíle, no musíš, do poslednej chvíle to nie je jasné a chcel Nemáš by som vedieť... právo zobrať tomu človeku E, nádej na záchranu. No. Na druhej strane, vieš, niekedy sa ten osud naplní, lebo e, tak ako máš, ja neviem, krajinu núdzu alebo uh, uh, nutnú obranu, tak jednoducho, keď na teba niekto mierí pištolou, tak v istom momente sa ten čas naplní a keď, keď ho necháš, tak na teba, ja neviem, vystreli. Mm -hmm. Hej. Ale do, no až do toho okamihu toho stlačenia tej púšte nemôžeš vedieť predpovedať, mm. že či sa v ňom niečo nepohne a, a, a nepríde k zmene toho človeka. Mm. Čiže kým, kým si v tom čase ponorený, tak ty sa musí správať, ako keby to bolo možné, ale raz príde ten, ten okamih, kedy ten aniel z neba bude svedčiť, že čas sa naplnil a ako je to v zjavení a teda sa ľudia rozdelia na tých, ktorí pôjdu do toho ohnivého asírneho jazera a na tých, ktorí pôjdu ako k, k, smrtvých staniu. Ten kairos milosti sa skončí. No, čas sa raz naplní, ale, ale dokiaľ sa nenaplní, tak ešte, ešte sa ešte, ešte je nádej. Ty si dobrý evanelik. <laughs> <laughs> Dúfam, že aj evanelik. <laughs> ale však, jasné, no, Čiže, no ale ešte som chcel aj doplniť k tomu, k tomu, čo sme si hovorili, lebo sme si hovorili, že, že aj ten oče náš môžeme brať taký akoby uh, úplne, že eh, až úplne skoro vychladnutý, že ešte s poslednou iskierkou tepla to si môžeš tak povedať, že no tak, uh, tak keď robím chyby, no tak uh, asi je logické, že keď mne má byť odpustené, tak by som teda mala ja odpúšťať, že to by bolo asi také zaslúžené a že teda keď robím chyby, tak nemôžem to vždy e, ako o všetkom vedieť, čak múdri sme sa nenarodili múdri, tak, ale dôležité aby som sa teda snažil žiť tak, aby som ich nerobil, tak to je ešte, vieš, ešte tam tlie v tej pahrebe tá iskerka toho svedomia, že as, mm. aspoň toto. Už tam nič nevidno, je, je to také tmavé, ale, ale aspoň posledná iskerka teplá. A, ale keď chcem ísť akoby ďalej, že chcem to rozvíjať, tak naozaj uh, vlastne smerujem k tomu, že dobre, že že teda tie viny, áno, musím poznať to dobré a zlé, vlastne spoznávam ten rád, poznávam okolo seba, že, že aký ten rád tu je a snažím sa sledovať, že teda naozaj je tu e, to, čo zasem, to žnem a zároveň, ale je tu aj nejaké, nejaké to odpúšťanie, to milosrdenstvo, že ho môžem zažiť a vidieť a že vlastne celý ten rád nakoniec smeruje niekde k nejakým neviditeľným bytostiam niekde, niekde ďalej a sa ti to tak postupne začína akoby rozsvedcovať. A nakoniec aj tak zistí, že ten rád, ak má byť akože spravodlivý, tak vlastne naozaj je to v tom, že tých ostatných musím poňať k tomu svojmu ja ako rovnocenných a milovať ich ako seba samého. Tejto povinnosti nie sme zbavení, samozrejme. Bez toho sa to vlastne nedá. Áno, bez jasne. toho sa to nedá. Ani to odpustenie by sa to bez toho nedalo, jasne, že, že ten, keď, keď, keď e, ten Ježiš Kristus nám dáva toto, že odpoznám naše viny, tak asi teda hovorí, že teda ten Boh odpúšťa, ale keď odpúšťa, tak asi teda aj miluje. Že? To, to sú také tie úvahy, ale dôležité je, že aj o, tých, o tom v jednoduchom verši, vieš, keď to začneš domýšľať do tých súvislostí, tak sa ti to tam začne otvárať a, mm. a postupne aj rozsvedcovať. Mm. A toto, toto by som tak rád e, sa podelilo tú svoju skúsenosť, že ako môžeš teda postupne ísť od tej po poslednej iskierky, keď tak poviem, smerom ďalej a ďalej, až k tomu, že ti to začne postupne horieť, až sa ti to rozsvietí a môžeš vidieť svety, ktoré si predtým nevidel. A tým sa dostávame teda k ďalšiemu, k ďalšej prosbe, alebo veršu. E, neuveď nás do pokušenia, sú rôzne možnosti, závisí to teda na preklade, hoci aj tie interpretácie sú ešte teda rôzne, vidíte teda tie posledné pokusy toto nejako trošku modifikovať. Áno. No a tým sa dostávame teda k tomuto veršu a, a k, k úplným začiatkom, lebo tým sa začína vlastne Biblia k pokušením. Ono v skutočnosti viny predchádza nejaké pokušenie. Takže eh, ono to má aj takú časovú následnosť, že máš pokušenie, z nich sa stávajú viny a z nich sa stáva potom v tom hmotnom svete ten nedostatok toho chleba. Eh, že to má takú na, následnosť, postupnosť. postupnosť. No ale mhm. ono to začína niekde vo vnútri, v tej, v tej, v tej duši tým pokušením. Že, ako, to, ako to ty vidíš s tým pokušením? Že, ako to vy, e, evanielici, tak e, tam je, interpretujete. Tam, si, že tam není nejaký rozdiel v tom chápaní, samozrejme, e, medzi jednotlivými relevantnými teda církvami. Tam to ne, ne, tam. Pokušenie, no. no ja, ja si vždy pomáham akože budhovým tým No. no, prímerom, že on, on vlastne objavil, že tá strast je logickým následkom to túžby ako také. A že, že niečo, po niečom túžim, že to chcem mať. tam je, v tom pokušení je zárodok egoizmu. Ten egoizmus ťa v konečnom dôsledku dovedie k trízni. Lebo aj keď sa ti naplní ten, tá túžba, tak chvíľku ju máš naplnenú a môžete prinašať slasť. Ale v okamihu, keď ti dôjde tá túžba, že sa už nenaplní, tak už vlastne v konečnom dôsledku prichádza trízeň. Ten príbeh pokušenia uh, rajského je skutočne, uh, skutočne vlastne príbehom uh, akejsi vzbudenej túžby žiadosti, po niečom, čo by nepatrí, ale čo chce mať. A to je, a to je vlastne a to je vlastne ten príbeh takej tej tragédie vieš, človeka a tým pádom aj ľudstva, že, že stále chceme mať niečo, čo nám nepatrí. A ešte je to teda samozrejme e, aj o tom, že, že Boh vie, prečo to nemáme mať. Je to pre naše dobro. A to, čo ty vravíš, samozrejme to je o tom, že ako náhle okusíme z toho zakázaného ovocia, teda že podľahneme tomu pokušeniu, tak uh, prichádza to poznanie, že, že je to veľmi chvíľkové a že to človeka uspokojí na veľmi krátky čas a, a potom je ako keby znovu ešte, ešte hladnejší a svednejší a, a ešte stále viacej potom závislí na tom na tom pokušiteľovi vlastne. No. Takže pokušenie je, je vlastne obrovská závislosť, do ktorej sa človek, do ktorej diabol človeka stále viac a viac namutáva. No. Preto teda tá prozba je veľmi silná. Neuved nás do pokušenia. E, ja som celkom, e, sme celkom debatovali, keď e, sa František, teda predchádzajúci pápež, E, pokúsil to e, interpretovať tým, že aby sme boli, neboli uvedení do oblasti, do oblasti pôsobenia, e, pôsobenia toho zlého, teda vyslovene diabla. Aby táto oblasť nebola súčasťou nášho života. Tak je to taký, ako, taká veľmi dobrá interpretácia, veľmi zaujímavá, možno, že ponúka aj nejaký výklad e, alebo, alebo rozširuje možno, že nejaké také možnosti teda akože rozmýšľania. Ale v každom prípade e, je to pre mňa akoby taká, vieš, taká priepasť, nad ktorou človek stojí a tam dole vidí veľmi pekné veci. Veľmi pekné veci. Ja neviem, niekto niekto tam môže vidieť e, krásne auto, ja neviem, proste... Pozlátko. Pozlátko, nádherné, krásne čo si. Môže si tam každý predstaviť, čo len chce, ale je to iba pozlátko, alebo je to iba fata morgana, na ktorej, do ktorej keď e, človek vykročí, tak spadne a sa zabije. Pokušenie, no. A to, to nakoniec, e, nakoniec aj ten Budha, on akoby prekročil tú máju, tú ilúziu mm-hmm. tohto. Že, že ne, netúžiš po, po týchto pomíňajúcich veciach. Potom ale tú svoju osemdielnú cestu, kde práve akoby to ťažisko je v rozlišovaní pominutelného od nepominutelného. Áno, áno. Inými slovami, cesta my by, sme, je... my by sme povedali o toho motného versus väčšného. Mm. A ale vlastne o tom to je, že e, z toho psychologického hľadiska ti to je také zaujímavé, vieš, že to pokušenie, koncept pokušenia, to je nejaký druh emócií, ktoré, ktoré ti vlastne prichádzajú. A, a teraz vieš, že máš pokušenie, dobre, tak ja neviem, máš to, to auto. Teraz máš túžbu mať nejaké pekné auto, alebo teda peniaze, alebo to zlato alebo jedlo dobré. Zdravie v našom veku. Ne? No a teraz vieš, že um, táto túžba, ona je v skutočnosti stravujúca, ona je viazaná na niečo hmotné. A keď sa s tým hmotným niečo stane, tak alebo keď to nemáš, tak strádaš, alebo keď to máš, tak ti potom aj tak hrozí, že ti to nejako zoberú, alebo ono to nevydrží v tom hmotnom, ani, ani auto. E, e, a to zlato ti môžu ukradnúť. E, všetky tieto hmotné veci sú problém, lebo ty si v tom hmotnom svete nevieš akoby zabezpečiť tú trvácnosť v čase. Mm. A môžeš vybudovať sebe lepší trezor, ale nakoniec aj tak platí, že do hrobu si to nevezmeš. Mm. Vieš, že ešte aj keby si to počas toho života udržal, tak, tak do hrobu si to nevezmeš a a hlavne, keď, keď už to začneš brániť, že to dávaš do trezoru, vieš, tak už sa vlastne bojíš. Už to stravuje, už si väzeň. A ešte ti to nikto nezobral, ale už si aj tak väzeň. A toto je to pominuteľné. To priamo spôsobí to, že budeš mať nejaké utrpenie. Lebo už je to v tom momente, keď si prijal tú hru, si to nerozlíšil, to pominutelné, tak už strácaš. Už je to tam rozhodnuté. A teraz, hm, dobre, no tak to si povie, že no dobre, teraz mám tú túžbu po, po, tom, eh, po tom hmotnom. Dobre, ale my máme aj sociálne emócie, čo je akoby taká nadstavba emócií, tých, tých bežných, čo majú, čo vidíš v analógiu zvierat. Teraz, dobre, a ako je to s láskou? Vieš, že máš teda tú zamilovanosť napríklad. Mm -hmm. A teda to je pokušenie, alebo to nie je pokušenie? Vieš. A to si treba aj po, poriadne oddeliť, vieš, to, to, to, to, to, to, to pšenicu od, od plevela, lebo, lebo vieš, s láskou je to tak, že všetci hovoria o láske, ale každý pod tým myslí niečo iné. Mm -hmm. A, a niekto môže pod láskou mysleť vlastne takúto sociálnu lásku, niekto môže vyslovene sexualitu len, takú bohapustu, keď to tak poviem. Ano. A niekto môže mysleť naozaj, že lásku nebeskú, čo ani nemajú ľudia, vieš, takúto kristovskú, povedzme. A to sú úplne rôzne veci, ale aj úplne rôzne prežitky, ale je to dôležité si to ujasniť vo vzťahu k tomu pokušeniu. Čiže keď mám napríklad že tú lásku ako sexualitu len, tú bohapustu. Tú erotiku teda. Erotiku, eros. No tak e, vlastne to, spoznáš to nakoniec to, že ten zážitok ti pominie. Že keď, keď už si ho zažil, tak nemá atribút väčšnosti. Máš pocit, že bol a už nie je. Mm-hmm. Je to dôležité. Bol a nie je. To, to je vlastne, ono je to jednoduché. Ale keď máš lásku k Bohu, tak ju nemáš tak, že bola a nie je. To, to, to, ti, to nemáš ten zážitok takého charakteru, že teraz som zažíval a teraz už proste nezažívam, už ju nemám proste, lebo, lebo sa mi to zunovalo. Vieš, zovšednelo. Zo, zovšednelo. Hoci akože, vieš, môže sa stať, samozrejme, ale nestane sa ti to tak, že ako, ako vyslovene s tou sexualitou, že a chvíľku si vzrušený a chvíľku už nie je a, a to, to prebehne akože krátky okamih a je to. Práve tie emócie, ktoré sú tie trvácné, tak tie u nich máš pocit, že nie, že boli a nie sú, ale u nich máš pocit, že sa vždy tam vieš obrátiť a vždy tam je to teplo. Keď pre niekoho niečo urobíš, tak ten pocit akoby tej, to, toho, tej hrdosti na to, že si urobil dobrú vec, tak on, ho budeš mať aj zajtra, aj pozajtra. Ale z tej sexuality nebudeš mať zajtra, pozajtra už nič. To už bolo. A tak je to aj s láskou, že treba si povedať, čo je láska, čo nie je láska, aké atributy. A, a, a vzhľadom k tomu treba potom, akože keď sa vrátime k tomu konceptu pokušenia, tak si aj povedať, že teda pokušenie, že čo je teda to pokušenie. No a to, to pokušenie je vlastne nejaká túžba, kde v konečnom dôsledku si želám niečo pre seba. A, nie, a z toho, keď, keď si želám niečo pre seba, tak v tom momente idem do toho pominuteľného. Lebo vlastne si idem privlastniť niečo, čo vlastne nie je moje čo chcem ukradnúť. Krádeže sú časovo obmedzené, lebo vždy sa na ne príde. Nakoniec sa nič mm -hmm. ne, nezatají. Všetko vyjde na svetlo Božie nakoniec. Slovenčina je <clears throat> vlastne veľmi chudobná v tomto smere. A možno, že aj, e, však aj iné jazyky. E, starí Gréci mali tri výrazy pre lásku, vieš. Eh, teda bola tá, to eros, tá erotická telesná láska, eh, ktorá nemusela byť, eh, nebola u starých Grékov vždy iba o sexualite teda, ale o nejakých telesných pôžitkoch, treba o prejedaní, vieš, že konzumovať konzumovať nejaké príjemné, dobré veci, napchávať sa, prežierať sa, vieš. Takže aj to je erotická láska, bola teda pre starých Grékov. Potom taká, možno čo by som nazval to sociálnou e, robinou, tak to je tá láska Fileo, e, kde teda je to láska povedzme medzi priateľmi, a láska k mestu, spolupatričnosť k mestu, k národu, k Ukrajine, čo už je taký vyšší stupeň, ale tá e, láska potom je ešte agape, agapeo, alebo agapein, a to je láska, ktorá eh, je nezištná. Dáva a nič za to nechce. No, Obetujúca sa láska, vieš? A o tejto láske ty hovoríš, vieš? Ako, e, myslím si, že o tejto láske hovoríš ako o tej láske, e, ktorá je teda od Boha a ktorá má ten, tie božské atribúty. A vieš, keď si človek číta ten e, grécky originál, tak e, tam to hneď vidí, vieš? o akú lásku ide, vieš. E, v tom našom jazyku sa to teda nedá takto... Ne, nemáme teda tieto tri pojmy. A, a e, presne tak to je. Presne tak to je. Že, že ako náhle si ty niečo chceš privlastniť, tak si zlodej. A to je jedno, že to skrieš za ten pojem lásky. E, ja som mal teda tú však skúsenosť, že som však sobášil pomerne dosť ľudí, však za svojej praxe farárskej. A vždy sa mi hovoril, že ak chcete, aby váš vzťah vydržal, tak musíte e, dozrieť do tejto lásky. Že dať tomu druhému sám seba všetko a nepýta za to nič. A keď to urobíte obaja, tak vtedy ten vzťah bude, e, ho nikto nezničí. Bude nezničiteľný ale je to dneska veľmi ťažké. No. Že, o, to, ten, nakoniec ten akt egoizmu je tam ten dôležitý. A to je to pokušenie. Nie? V tom, v tom, v tom eros, tam máš vlastne to, že to chceš mať pre seba, chceš mať z toho slásť. Áno. A tam to hneď aj pominie. A čím viac chceš, čím viac je to vášeň, tak tým, tým viac nakoniec, tým je to prchavejšie a zničí to človeka, a, nie? A, a, no, však áno. A ty očakávaš od, od, od tých iných, že oni budú saturovať tvoje potreby. Uh mhm. -huh. V tom je to. Nakoniec, že v tej sexualite nakoniec ti nejde o toho druhého, ale jednoducho, aby si ho použil na to, aby si naplnil tie presne svoje tak, potreby. Presne. Ale keď ideš na ten opačný pól k tej, tej egápe, hej, agapé, tak vlastne tam máš to, že tam už nakoniec nejde o to, čo ty dostaneš, ale ty zažívaš vlastne ten v podstate kvázi, by Buddha by povedal, že nirvánu, do ktorej sa on akoby dostal potom, tým, že, že tú lásku dávaš. Že už nie je dôležité, čo dostávaš, ale že ty, dá, že ty ju vyžaruješ. A, A, a keď si sa pýtal, ako je to v tom duchovnom svete, tak tam je to presne naopak, že v tomto svete ty, keď niečo chceš, tak to musíš dostať a musíš si to zobrať, lebo, lebo je to mimo teba. A v duchu je to presne naopak, že tam dostaneš, keď dávaš. Že, že je to akoby Jasne. zrkadlový protiobraz. Ťažko sa to pozemskému človeku predstavuje, keď, keď to zabudol, ako to tam je. Ale, ale, ale takto to tam je, čiže a môže, si to, a môže si to overiť v tom, že keď tú lásku vyvíja, tak nakoniec on ju vyžaruje a to vyžarovanie je vlastne istý druh akoby slasti, ale to nie je tá slasť, ktorú, e, ktorú si tu užíva na pominutelných veciach, ale to je vlastne taká tá, taká tá božská extáza, ako keď, ako keď hm? no, no, v podstate je to to, to svetlo božské, ktoré, ktoré svieti, že človek sa vlastne rozsvieti tou láskou. Ako charakterizuje Buddha nirvánu? Ako popis, popisuje vôbec nirvánu? Sú, sú tam nejaké popisy. On, on vlastne tým, že rozpozná tú máju, tú ilúziu pominuteľného a, a, a dosiahne pokoj, tak vlastne v tom pokoji, keď, keď má to väčšie, tak zažíva vlastne tú, tie, tie, tú, tú, tú, tú rajskú náladu, by sme povedali z, z kresťanského hľadiska. Mm-hmm. Že, že sa vlastne do toho pohruží a, a je to také podobné, ako keď Kristus stal z mŕtvych a potom povie pokoj vám, že sála z neho ten pokoj, môže to môže dýchnuť na tých ostatných, rozdať vlastne tom a, a je nakoniec ten, ten, ten šťastný. Samozrejme, tá úloha nekončí nesenia toho kríža, lebo však to ľudstvo ešte má teda nejakú cestu pred sebou, ale, ale na druhej strane z vnútorného hľadiska e, taký ten človek, ten duchovný, by mal mať pokoj, že má, má vyrovnanosť a to, že ale nesie, ja neviem, povedzme, utrpenie aj za iných, lebo nesie kríž, tak áno, však to, to utrpenie prežíva, inak by to nebola obeď, ale, ale z vnútorného hľadiska to je akt, pri ktorom je on vyrovnaný. Než to ten, ten egoista, ten to prežíva a vlastne je vezeň vo vnútri. Je pre buddhistu nirvána stav, ktorý môže dosiahnuť v tomto živote? No oni sa o to usilujú, aby teda aby teda zažili osvietenie, kde vlastne toto nahliadnú zvnútra sa akoby oslobodia. Oni veria, že tým spôsobom sa vyvanú z toho kolesa karmy, kde sa opätovne vtelujú. Ale teda ani Budha, keď teda zažil osvietenie, však on žil ešte ďalších 46 rokov. Jasne. No. A, a, ne, a ne, nevykašľal sa na tých ostatných, ale Eh, mal nejaké prednášky, nejaké, nejaké učenie, ktoré dával ďalej. Čiže eh, ono sa to môže zdať, ten akt akože buddhistov tak egoistický v prvom približení, ale on zase až nie, nie je to tak jednoduché, tak len tak ľahko súdiť. Dôležité je, čo tam je vzadu, za tým, ďalej. Čítal som možno rok dozadu, vieš, od Jaspersa, neviem, či si to mal teda niekedy v rukách, on napísal, napísal takú, uh, takú vlastne takú esej, ja by som to nazval celkom esej, alebo možno filozofický traktát o štyroch uh, pre ňo najdôležitejších duchovných osobnostiach, ktoré boli na svete, a to o Budhovi, o Konfuciovi, o Sokratovi a o Ježišovi teda, ako, ako o týchto štyroch. A, a zaujímavé to tam porovnáva samozrejme, robí teda a, e, tie porovnania, ale zaujímavé, že nakoniec ten Budha, a, e, teda v tom jeho výklade, e, písne, a, ako keby aj Jasper sám nerozumel a, celkom tomu, alebo, alebo ne, alebo sa neodváži to popísať, že, že tá nirvana mu nejako nepasuje. Že ten Konfucius proste e, zaklada nakoniec nejaký poriadok, na ktorom teda funguje nejaká spoločnosť, ale, ale, e, ale, ale teda Sokrates samozrejme takisto vytvára ten svet a ale, ale u toho budú ako, ako na jednej strane veľmi teda to jeho cestu obdivuje, ale ten záver je taký, tak zrazu tak zneistie a nechá to, vieš, ako keby to nechal tak, nedopovedal radšej. Zaujímavé. No, ale... ale môže byť, že teda prepáč, že pre toho západného človeka, vieš, on bol vlastne ešte žid a, a, mal, a, a teda praktizujúci žid, tak možno, že Židia sú vieš, taký, ešte, ešte taký, taký ako echtovnejší. echtovnejší, tak zasadený v tomto svete, tak možno, že to bolo také, že preto je také ťažšie. No. A, no, e, ono sú také analogie, akoby proti a e, v istom zmysle také, že, že vidí, že tam sú nejaké jednak spoločné veci s kresťanstvom, že ani kresťanstvo sa neujalo akoby v krajine svojho vzniku uh mhm. -huh. a vylialo sa e, hlavne teda na, na západnú pologulu. Áno a, a tam sa rozvíjalo ďalej, čiže nie v tých svojich pôvodných podmienkach. Podobne je to s buddhizmom tiež. Uh, vlastne sa vyvíjalo na východ. a vydalo sa na tú východnú pologu. A, a, a tiež je vidno, že, že ale, ale ten smer je opačný, že kým, kým kresťanstvo ťahalo tú, tú západnú pologulu z takého toho eh, veľmi hmotného akoby nazerania, aj keď boli náboženstvo, tak boli veľmi hmotné. to, to židovské, ono je vlastne veľmi také hmotné, také ano, ano, však vieme, aký mechanické je. a, a také, až také nútené a nie je farbisté znútra, vieš, kopu bytosti a tak. No tak e, to, to kresťanstvo ťa postupne ťahá akoby vyššie a, a vymalováva ti to a tú západnú pologulu, ktorá je prirodzene taká hmotnejšia, tak ju ťahá hore a dáva tam teda lásku a, a, smer k tak. No a to, to, ten buddhizmus pre zmenu e, e, prišiel v, v pomeroch úplne opačný, kde kde si mal hinduizmus v Indii a to je v to, každá dedina má iné to náboženstvo a iných bohov a veľmi farbisté a, a veľmi uletené. A naopak to, je hmotný svet tak akože podceňuje. No a Budha, ono v konečnom dôsledku sa javí z nášho pohľadu, ako keby to bolo a, ateistické náboženstvo, že sa tam vlastne o Bohu vôbec nič nehovorí. Mm -hmm. Ale áno, no tak, e, ale ono, ono zišlo z úplne iných e, akoby, kontextu, kde to práve, že bolo celé také prebujnené, vieš. Mm -hmm. A ono treba nastoliť akoby tú rovnováhu, čiže toto, toto treba vidieť, ale e, však ja teda netvrdím, že buddhizmu sem treba doniesť a rozvinúť ho. A naviac aj na, na ceste buddhizmu je vidno, že máš tzv. tzv. malivosť, čo je to originál budové učenie, ale v okamihu, keď prichádza Kristus, po tých 600 rokoch od budhu plus minus, tak aj ten buddhizmus sa transformuje a kým ten voz je taký vyslovene na, na človeka, na jednotlivca zameraného, ten Buddha hovorí o, o tej osobnej skúsenosti, o osobnom osvietení. Ne, nehovorí ti, že ako by mali ľudia žiť a vzťahy mať a tak to, ako by to malo byť usporiadané. No tak potom v čase toho vzniku kresťanstva tiež prichádza akože tzv. veľký voz, kde sa práve obohatí o ten sociálny rozmer, mm -hmm. to, mhm. ten buddhizmus. Čiže ja to beriem tak, akoby, že nie, nie je buddhizmus ako buddhizmus, ešte potom aj tzv. diamantový voz. A ono prekoná nejakú cestu, ale konec koncov aj kresťanstvo. Veď však tiež či prišiel, ja neviem, katechizmus. Hej. A vš- určite, vš- všetky tie scholastiky a schizmy nakoniec, samozrejme. Nemusíme 2000, si hovoriť. 2000 rokov sme si prešli to, svoju cestu. A to je prirodzené, že náboženstvo by malo reagovať na vývoj človeka a spoločnosti a by bolo čudné práve, že keby zostalo tam, kde je. Však aj to kresťanstvo, však ono nie je celé už rovno vieš, že odhalené a už, už netreba na ňom ani prstom pohnúť. A, že to, to treba akoby zakoreniť do toho, do, do toho meniaceho sa sveta a aplikovať to. A vždy na novo a na novo. A na novo a na novo, no. Jasne, však svet ide stále dopredu, samozrejme. No, čiže čiže Čiže tak počkaj, pozriem ja zatiaľ otázku, ešte aký máme medzičas, musím pozrieť, máme 53, tak pozriem ešte otázku. To je na teba otázka, že chcem sa spýtať pána Farára, či tomu rozumiem správne, že Boh nás neuvádza do pokušenia sa o tom neuvádza do pokušenia sa o tom aj v Biblii, ale správne by malo byť chráň nás od pokušenia, lebo pokušenie nás, to pokušenie nás uvádza diabol. S pozdravom Júlia. Môže byť. Môže byť samozrejme, že aby nás chránil pred pokušením. Neuvoď, to slovo neúvod je naozaj taký, nepoužívame ho nakoniec asi, alebo v nejakom inom kontexte možno. No, vieš, nakoniec je to aj tak otázka tá, že či človek má nejaké vôbec akoby vlastné hnutia. Či nakoniec všetky hnutia aj tak akoby neprichádzajú zvonku, a on, on ich akoby rozvíja vo vnútri. Vieš, to je ná, náročná otázka. No je to náročná otázka, ale skúsme teda to, uh, sa nad tým zamyslieť. Uh, Adam s Evo sú v raji, ktorý Boh stvoril, tam ich dal, povedal, že tam, toto je teda oblasť, v ktorej máte žiť a prichádza pokušiteľ. A, a e, však keby tam ten pokušiteľ nebol, ten naozaj pokušiteľ, tak by ďalej v tom raji žili. A žili by sme tam aj my. Ale ten pokušiteľ tu je a prichádza. Takže keď si to takto, takto ako nastavíme a nakoniec ich teda do, e, nakoniec oni mu podľahnú. Však aj Adam, aj Eva mu, Eva aj Adam mu podľahlu. A toto sa vlastne neustále opakuje. Však v živote každého jedného človeka Takže ak to teda takto, e, e, takto chápeme, takže to pokušenie prichádza zvonku. Ale čo to je, že pokušenie prichádza zvonku? Fyzicky neprichádza nejaký démon, ktorý nám niečo našepkáva. Je to niečo v nás. Ale čo toto je v nás, čo, čo pôsobí? Je to, je to pokušiteľ? A odpoveď je, že je to nejaký pokušiteľ. Sme naše vlastné telo nás pokúša. Vieš, to, toto není preste, ja neviem, či vieš toto nejako, nejako zaradiť. Takže e, prečo nie? Nech nás, e, nech nás Boh chráni pred pokušením. Prečo nie? Môže byť. Toto je, toto je napríklad niečo, čo sa, čo sa menilo v histórii. A v tej psychológii to podľa mňa pekne vidno. E, my sme sa tak akoby ponorili do tých tiel aj tým nazeraním, aj poznaním, ako, ako aké máme, ako na človeka nazeráme, tak máme pocit v tomto momente, že my sme akoby tými telami ohraničení. Vieš, že mm-hmm. nie je niečo zvonku, čo by na nás vplývalo. My sme tam v takých pevnostiach, kde si robíme, čo chceme. Ale zároveň my moc nevidíme to, čo sa odohráva v nevedomí. Ani nevieme, odkiaľ to prichádza. Mm. Takže ako toho Joba, čo sme si spomínali, že, že kedy k nám ten Boh prihovára sa a že teda ten, tá argumentácia v tom Jobovi je, že no ale tam, keď my už spíme, tak tam sa ten Boh prihovára a preto ho nevidíme. Ale to potom je ten vonkajší podne. Čiže do akej miery my to nevedomie si uvedomujeme, tak do takej miery potom aj môžeme cítiť, že, alebo prežívať, že to prichádza aj zvonku. No ale my sme teraz dosť spovrchneli, takže my sme v tých telách také uzavretí, tak si myslíme, že teda to prichádza len z tých tiel. No ale v okamihu, keď by človek bol oveľa citlivejší k svojmu nevedomiu, oveľa intenzívnejšie prežíval predstavy a cítenie, tak zrazu by sa udialo to, čo bolo kedysi tam v tom období predsokratovskom, keď boli tí bohovia vonku, že tie e, emocionálne impulzy by boli také mohutné, že, že by spôsobili také predstavy, že by teda to človek vnímal ako niečo vonkajšie. A tá pravda bude niekde tak uprostred, len my nevnímame teraz žiaľ, teda kultúrne to nevedomie do takej miery, ako, ako, ako by sme mali. Čiže keď sme takí spovrchnení vzhľadom konzumnej kultúre, no tak potom aj vlastne si neuvedomujeme, že tam sú aj nejaké impulzy, ktoré prichádzajú zvonku. A, a, a toto je dôležité potom aj na tom, že kde, kde teda to pokušenie, že, že ako sa môže ten náš akoby tak e, viacej rozvrstviť. No tak keď, keď ešte tak akoby bojujem, že že no dobré, ne, aby som nezažíval také tie citové impulzy, ktoré rozvíjam v podstate túžby až k závislostiam a aby som sa neponáral do minuteľných vecí, no tak keď bojujem, no tak, tak je to tlieta pahreba, je tam iskierko tepla. Mhm. Ale ja to môžem rozvíjať ďalej, že môžem do tých emócií a pohnutí duševných vstupovať vedomejšie, intenzívnejšie a potom sa mi tam otvoria ďalšie svety. Proste som práve tých predstav. A toto je niečo, čo sa deje aj v klinickej praxi, že keď, keď som, ja neviem, klinický prípad, tak sa mi vlastne tak zosilnia predstavy pod vplyvom silných emócií, že mám pocit, že vidím, ja neviem, mimozemšťanov, alebo vidím duchovné bytosti, počujem hlasy, ale problém je, že ja to po, eh, po, eh, prežívam v takej nutkavej forme, takže Eh, ja potom to prežívam tak, že tie hlasy na mňa, do mňa hučia, aby som niečo urobil Mm. Tak a to len vlastne odzrkadluje tú moju psychiku, že tú dušu, že ona, ona nie je pánom, ten duch nie je pánom v tej duši a vlastne ju zožierajú vlastné túžby. No a, a o tom to vlastne nakoniec je. Pokušenie. Pokušenie. Dobre, čas nám vypršal máme uh, eh, 10 hodín, už hneď sme to minuli, takže Fakt. asi budeme musieť končiť, tak eh, si dáme tradičnú modlitbu na záver a rozlučku. Oče nebeský, tak ťa prosím, aby si zľadol na nás, na tejto zemi, aby si nám bol milostivým eh, a láskavým otcom a sprievodcom, aby si nám odpustil naše previnenia, aby si nám dal silu pustiť všetko to, čo nás trápi, to, čo si možno nesieme ako bremeno už možno niekedy aj mnoho rokov a aby sme boli slobodní. A prosím ťa, aby si nás chránil od e, všetkého pokušenia, od všetkého zlého. Prosím ťa, daj nám pokojnú noc, zachovaj nám mier na tomto svete a daj nám, aby sme našli cestu k Tebe. Amen. A s tým sa s vami lúčia e, z bratislavského štúdia a bývalý teda evangelický farár Michal Zajden. Prajem pekný, več- pekný večer ešte. A Peter Marman, a, e, a, e, moja maličkosť, a, tiež vám želám pekný večer a do počutia pri ďalšom cykle. Lúčime sa aj s Borisom v Bansko-Bistrickom štúdiu a ďakujeme za